Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում կհյուրընկալվի Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ, Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց ժառանգավորած վարժարանի եւ ընծայարանի տեսուչ Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանը։ Մեր հարցազրույցն առաջարկում ենք վարքյաններ անց։ Աստվածօգնական հայր Սուրբ։ Աստված պահապան։ Հայր Սուրբ մեր բոլոր հյուրեր, ովքեր առաջին անգամ են դարձի տաղավարում, հայցում ենք նրանց օրհնությունը եւ մանավան դուք, որ եկել եք Երուսաղեմից, որքան մեծ է մեր սпасելիքը։ Բյուր օրհնություն Բյուր օրտնություն Երուսաղեմից, մեր տիրակող սրբավայրերից աղոթներ եւ օրդություններ, իսկ հաղորդաշարի արդեն անոնը այնքան ինձ հուզեց, մենք կարիքը դարձի ունենք ամբողջ մեր կյանքում դեպի Աստված դառնալու եւ վստահ եմ, որ այս տարիների ընթացքում ձեր հաղորդումը մեծ բարերար դեր է կատարել մեր Արցախահայության կյանքում եւ ամեն անգամ հաղորդաշարի միջոցով մարդկանց հոգիներում հոգեվոր սնունդ է դեր թափանցել եւ Աստծո լույսը եւ Աստծո մատն դրանց սրտերին եւ հոգիներին կպել եւ վստահ եմ, որ շատերն են նաեւ դրա միջոցով միջոցով իրենց դարձն են ունեցել։ Իմ մաղտանքս է աղոտն է, որ այս հաղորդաշարի միջոցով ընդհանրապես մեր հոգևոր կյանքի եկեղեցվո Աստծո ավետարանի լույսի քարոշցության դարձ ունենան մեր ամբողջ ժողովուրդը, ապաշխարությամբ դեպի Աստված դառնան, վերադառնան մեր հայրերի հավատքին, մեր արմատներին, այն կյանքին, որ մեր նախնիկ լուսավոր նախնիկ ունեցել են եւ այսօր մեզ են ժառանգել։ Շնորհակալություն հայր Սուրբ խոսենք այն մասին, թե դուք ինչպես եք տեղափոխվել Երուսաղեմ, արդյոք հոգևոր ծառայության, արդյոք Երուսաղեմը ձեր բնակավայրն է, քանի որ դուք նաև արմատ ունեք Ղարաբաղում, քանի որ ձեր հայրը Ղարաբաղց է եւ երբեք Արցախ անունը, Ղարաբաղ անունը կտրված չի, ձեր մտքից ուղեղից կարծում եմ դուրս չի։ Այնուամենայնիվ Երուսաղեմը մեզ համար միշտ եղել է ուխտատեղի։ Ինձ համար Երուսաղեմ ասվածը հերավոր մի բան է, ձեզ համար բնակատեղի, աշխատատեղի։ Է պարզապես այն քաղաքը, որ նշանակում է խաղաղության քաղաք, իր բառացի թարգմանությամբ, որտեղ ինչպես ասում են նաև խաղաղություն երբեք չի լինում, Մի խոսքով դուք այն սուրբ տեղն եք, այն սուրբ վայրում եք, որտեղ Քրիստոսն է եղել, որտեղ Քրիստոսի նախնիներն են եղել ի վերջո։ Նախ հարցին պատասխանելու առաջ մի անգամից իմ մաղթանքս, որ Աստված ձեզ էլ արժանացնի ուխտի գալու Երուսաղեմ եւ իրոք ձեր հոգեվոր այդ քաղցրությունը, ջերմությունը, որպես հավատացյալ քրիստոնյա այդ ապրումները ունենաք։ Ես Երուսաղեմ մեկնել եմ 23 տարիներ առաջ 92 թվականին Երևանում էինք ապրում եւ ես Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի այն ժամանակվա ուսանող էի։ Սակայն այդ տարիներին 89 թվականին իմ սովետական բանակում 2 տարի ծառայությունից հետո կարծեք Աստվածային նախախնամությամբ այնպես էր ստացվել, որ ես աշխատում էի եւ նաեւ սովորում էի ինստիտուտում շատ մոտ Սուբսարկիս եկեղեցուն Երևանի։ Եվ մի երեկո Աստված քալերս առաջնորդեց եկեղեցի, այն մտադրությամբ, որ միայն մտնեմ եւ հայրմերը ասեմ, որ ես մանկության տարիներից գիտեի եւ մոմը վարեմ, սակայն երբ մտա եկեղեցում այսպիսի տեսարանի ականատես դարձա, մի խմբավար կանգնած մարդկանց པարս հավատացյալներին սովորեցնում էր պատարակի երկեցողությունը։ Եվ մի անգամից այդ հոգեվոր երաշխությունը ինձ գերեց եւ կարծեք այդ պայն հոգուս մեջ ինչ որ բան փոխվեց եւ ջերմ զգացումներ ապրեցի եւ իմանալով որ դա շարունակական է ամեն չորեքշաբթի ուրբաթ շաբաթ ես սկսեցի հաճախել այդ պատարակի ուսուցման դասընթացներին եւ դա եղավ սկիզբը իմ հոգեվոր կյանքի եւ հետո տարիներ հետո արդեն Սուբսարկիս եկեղեցում ծառայելուց հետո Երուսաղեմում մեր ճեմարանի համար Երուսաղեմի ընտրություն էր արվում Հայաստանում ուսանողներ էին տանում եւ երջանկահիշատակ Թորգոմ arczepiskopos Մանուկյանը Երուսաղեմի պատիարքը եկել էր Հայաստան եւ ուսանողներ էր հավաքագրում ընդունված էր ճեմարանի առաջին դասարանի համար 12-13 տարեկան տղաներ հավաքել սակայն ինքը նաեւ այդ ժամանակ մտածեց որ ավելի հասուն մարդիկ տանի եւ ընդամենը վերջին տարիները սովորելով ընծայրանի բաժինը մի քանի տարի տարվա ընթացքում պատրաստվեն հոգևորական դառնալու։ Եվ մեր հոգևոր հոր խորհրդով, որ Սուրբ Գայանե վանքի քահանան էր Տեր Հարություն քահանա Դարփինյանը, նրա խորհրդով, նրա կամքով կարելի ասել միջև անգամ մենք մեկնեցինք Երուսաղեմ, Հայաստանից 45 ուսանողներ այդ տարին, բավականին մեծ թիվ էր։ Եվ ինձ հետ նաև 5 հոգի տարեկից երիտասարդներ, որոնք բոլորն էլ համասարանը ավարտել էին։ Եվ այսպես Երուսաղեմը եղավ իմ նոր տունը եւ մեր հայոց վանքի մեջ թե կրթություն ստացա 2.5 տարի եւ 95 թվականին վերջին 100 տարվա ընթացքում առաջին հունսկն էր Հայաստանից, որ մենք ձեռնադրվեցինք որպես աբեղա 3 հոգի։ Հայր Էմանուելը հայրենցան եւ ես 95 թվականին այս տարի 20 տարին լրացավ մեր քահանայության։ Շնորհավորում եմ այս Հոբելյանական տարեդարձի արթիվ եւ 45-ից Աստծոկամքով Երուսաղեմում մնացիք 3, այո։ 3-ը առաջին սերունդն էր, որ մենք ձեռնադրվեցինք 95 թվականին։ Հետո այդ 45-ից մի քանիսն էլ եղան, անշուշտ քիչ թվով, եղան հոգեվորականներ, բայց արդեն դրանից հետո գրեթե ամեն տարի մենք ուսանողներ ունեցանք Հայաստանից եւ վերջին տարիներին էլ ես որպես ճեմարանի տեսուչ տնորեն 9 տարի է որ այդ պաշտոնն եմ վարում այս տարիների ընթացքում ես ինքս եմ գալիս եւ Հայաստանից ուսանողներ հավաքագրում մեր ճեմարանի համար հիմա փաստորեն դուք շարունակում եք երջանկահիշատակ լուսահոգի Թորգոմ Մանուկյանի գործնեությունը որը երևի ժամանակին երևելի երանելի մարդ էր ձեզ համար այո նա մեր հոգեվոր հայրն էր թե ձեռնադրությամբ թե նաեւ մեր առաջին իսկ պահից երբ որ մենք Երուսաղեմ հասանք Anfang մենք որևէ մեկին չենք ճանաչում հոգևոր դասից, այլ միայն պատիարքի։ Եվ իր ամիջական, ճիշտ է, միշտ խիստ պահանջկոտ, բայց միաժամանակ այնքան հարգալից եւ այնքան սիրով էր վերաբերվում ուսանողներին եւ մեր նկատմամբ առավել եւս մեծ ուսանողներին եւ շատ բաներ սովորեցինք մեր կյանքում Թորգոն պատիարքից։ Նա ամենակարևոր բանը, որ մեր մեջ դրեց, սերն էր մեր Երուսաղեմի հայոց սրբավայրերի նկատմամբ, իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ, այն բոլոր արժեքների, որ դարերի խորքից գալիս են եւ մեր նախնիած կողմից որպես ժառանգություն հոգևոր նյութական ժառանգություն թողվել է այսօր մեր սերունդին, նրանից ստացանք այդ նվիրումը զողողության այդ մի փոքրիկ մասնիկ կյանքում մեր անելու եւ դրանով ծառայելու այդ սրբավայրերին պահելու եւ փոխանցելու հաջորդ սերունդներին։ Հայր Թեոդորոս ի՞նչն էր առաջինը, որ զգացիք Երուսաղեմում հոգևոր հողում արդեն առաջին տպավորություն ասեմ, առաջին ուրախություն ասեմ, առաջին զվարթություն ասեմ, թերևս դուք այն հողում եք, որ տեղով Քրիստոսն անցել է, որ որտեղ Քրիստոս գործնեություն է ծավալել, քարոզել է, վարդապետությունն է տարածել։ Ավետարան ընթերցելով մեզ համար այդ բոլոր վայրերը կապված մեր տիրոջ կյանքի հետ, սկսած նրա ծննդից միջև համբարձման պահը, ամբողջ իր անցած ճանապարհ հրաշները մեզ համար վերացական մի աշխարհ էր եւ երբևիցե նաեւ չէինք պատկերացնում, որ ֆիզիկապես մենք կարող ենք այդ վայրերում լինել։ Բայց երբ որ հասանք, արդեն հասկացանք, որ չէ, սա նաեւ Աստծո ողորմությամբ մարդու համար հասանելի է եւ մենք կարող ենք այս վայրերում լինել եւ ոչ թե մի միայն լինել այնտեղ աղոթել եւ ծառայել։ Առաջին զգացումը, որ հարցրեցիք հաջող դրա մասին մեր հավատացյալներին փոխանցում եմ, դեռ ընդամենը մի քանի օր էր, որ մենք Երուսաղեմում էինք, մի զգացում ունեցա, երկինքը շատ մոտ էր երկրին եւ կարծեք ամեն անգամ եւ աղոտքի էինք կանգնում, կարծեք այնքան արագ էր մեր աղոտքը Աստծուն հասնում եւ այնքան շուտ էր Աստված պատասխանում մեր աղոտքներին։ Եվ սա առաջին իմ զգացումն է եղել, որ միշտ փորձել եմ նաեւ փայփայած պահել եւ այս զգացումը երբեք չկորցնել։ Իսկ ինչ կապվում է քաղաքին սրբավայրերին, բնական է Երուսաղեմը լինելով մի քիչ առաջ դուք ինքներդ շեշտեցիք, գրելով իր վրա այդ խաղաղության քաղաք անունը, սակայն երբեք այդ քաղաքում խաղաղություն չի եղել։ Դարերի ընթացքում գրվածաղիկ է եղել Երուսաղեմը, ազ ազգերի կրոնների համար եւ համարում է նաեւ կրոնների կենտրոն մովսիսականության համար, հուդայականության, քրիստոնեության եւ մուսուլման աշխարհի համար նաեւ երկրորդ սրբավայրը աշխարհում։ Մեկայից հետո։ Մեկայից հետո, այո, քանի որ այնտեղ գտնում է իրենց նշանավոր Ժայրի գմբեթը եւ Օմարի մսկիթը, որը Օմար Խատաբ ինքը կառուցեց եւ այդ կրվածախքում կրոնների կենտրոնում, որ դարեր շարունակ մեծ կայսրությունների ենթակա քաղաք է եղել, երբ որ կորցրեց Իսրայելի պետականությունը, հռոմեական կայսրություն, բյուզանդական կայսրություն, հետո արաբական երկար տարիներ 400 տարի Օսմանական կայսրություն եւ այդ բոլոր պայքարի մեջ մեր հայկական պատվավոր բարձր ներկայությունը սա անբացատրելի, միջև անգամ անհասանելի շատ մարդկանց ազգերի համար, որ ինչպես հայերը ճանենալով դարերի ընթացքում պետականություն, հզոր կայսրություն, սակայն լինելով կողքին բյուզանդական եկեղեցվով, որ բյուզանդիայի կայսրության հովանավորության եկեղեցն է հույն ուղափար եկեղեցին կաթոլիկ եկեղեցին, որ Հռոմի կայսրության հովանավորությամբ եկեղեցին է եւ այդ ամբողջ պատմության ընթացքում եվրոպական թակավորությունները հովանավոր էին այդ եկեղեցուն եւ նրանց կողքին դինելով մի փոքրիկ ածու, մի փոքրիկ ժողովուրդ հազիվ աշխարի վրա այսօր երևացող, սակայն ունենալով հավասար իրավունքներ Սուրբ Երկրում։ Այդ երկու հզոր աշխարակալ եկեղեցուն կարելի ասել կաթոլիկ եկեղեցուն, որի մեջ 90 ազգություն կա եւ միլիարդից ավելի հետևորդներ ունի, նրանց հավասար ունենալով իրավունքներ Սուրբ Երկրում։ Եվ դա ըստ իս աստվածային մեծ պարգև է մեր ազգին, մեր ժողովրդին, հայոց ազգին, եւ նաեւ դա այդ պարգևը Աստված տվեց, Աստված ընդհանրապես նվերը տալիս է նրան, ով որ նրա արժեքը հասկանում է։ Աստված այդ ամենը տվեց, քանի որ մեր նախնիկ, մեր հայրերը իրենց կյանքով, իրենց հավատքով կարողացան արժևորել այդ մեծ պարգևը, ունենալ, պահել եւ փոխանցել դժվարությամբ, տարապանքով, ցավով, արցունքով, արյան գնով փոխանցել սերունդերին, որ այսօր մենք վայելում ենք։ Ինչպես հայտնվեցին հայրս Սուրբ Երկրում, արդյոք սրանքային մահտեսիններն էին, որոնք ուխտի էին գնում Սուրբ Երկիր։ Ունենք, չէ՞, մենք այնտեղ Երուսաղեմում ունենք Ղարաբաղցոց եկեղեցի, Ագուլեցոց, Մեղրեցոց, այսինքն մեր մահտեսիններ, ովքեր որ արդեն ճանապարհի այդ բոլոր խոչընդոտները հաղթահարել հասել են Սուրբ Երկիր, այնտեղ նաև փորձել են թողնել հենց այդ տարածքի տեղանքի անվամբ եկեղեցի։ Այսինքն ինչպես են հայտնվել հայերը Երուսաղեմում սուրբ։ Գրավոր, քանի որ դա շատ վաղուց է։ Գրավոր առաջին փաստը պատմական, որ հայերը ներկա են Սուրբ Երկրում Երուսաղեմ քաղաքում Քրիստոսի ծնունդից 60 տարի առաջ։ Հռոմեական կայսրությունը, երբ գրավեց Սուրբ Երկիրը, գիտեք, հռոմեացի զինվորները ծառայում էին Հռոմում, բայց նրանց հպատակ ազգերը որպես բանակ նրանք օգտագործում էին, երբ իրենք տարածվում էր կայսրությունը տարածում էին, գրավում էին նոր տարածքներ։ Եվ այդ հռոմեական բանակը, որ Պաղեստին մտավ, դրա մեջ կար հայկական լեգիոն։ Եվ պատմիչը հստակ ասում է, երբ հռոմեական բանակը գրավեց Երուսաղեմ քաղաքը, հայկական ռեգիոնը տեղակայվեց քաղաքի արևմտյան պարսպի տակ այնտեղ իրենց կայքը հաստատեցին։ Եվ այդ փողոցը, որ հիմա մինչ օրս այդպես էր կոչվում, է հայկական փողոց, այսօր կոչվում է հայ եկեղեցու փողոց։ Նախկինում կոչվել է հայկական փողոց։ Սա նախքան Քրիստոս։ Իսկ քրիստոնեական արդեն շրջանում ամենահին փաստը գրավոր 154 թվական, պատկերացրեք Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունելուց 150 տարի առաջ։ Ասվում է, որ հայ եպիսկոպոսը հույն եպիսկոպոսի հետ միասին Քրիստոսի կյանքի իրադարձությունների վայրերում վկայերաններ էին կառուցում մտցում, աղոտներ էին անում, ուխտավորներ էին ընդունում։ Եպիսկոպոս նշանակում է ոչ թե միայն հայերը գնում էին ուխտի, կամ այնտեղ հայ հոգևորականներ կային, այլ հոգևոր բարձրագույն իշխանության ներկայություն կար եպիսկոպոսի։ Անշուշտ 301 թվականի հայոց համազգային դարձից հետո մեր ներկայությունը ամրապնդվեց։ Եվ ինչպես դուք շեշտեցիք, 4-րդ դարից սկսյալ նախ մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ մեր երանելի Տրթատ Թագավորը նրանք ուխտի գնացին Սուրբ Երուսաղեմ 4-րդ դարում, երբ արդեն Երուսաղեմ քաղաք քաղաքը անցել էր բյուզանդական կայսրության տիրապետության տակ եւ Կոստանդիանոս մեծ կայսրը բարեպաշտ հավատացյալ իր նոր հեղինե թագուհու հետ հայտնաբերում էր սրբավայրեր նրանց վրա կառուցելու եկեղեցներ, Տրթա թագավորը եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ իրենց մասնակցությունը բերեցին։ Նաեւ նյութական մասնակցությունը բերվեց այդ տաճարների կառուցման համար։ Եվ դրանից հետո միջին դարերում ամբողջ Սուրբ Երկրում ունեցել են 72 եկեղեցներ վանքեր։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, այո, հայկական, զուտ հայկական, որոնք կառուցվել էին հայոց աշխարհի տարբեր տարբեր վայրերից եկած իշխանական տոհմերի կողմից, իշխանական տների կողմից, այո, ագոլեցված կար, Ղարաբացված կար, մեղրեցված կար, ինչպես Շուշիում մեր որպես պատմական մշակութային կենտրոն քաղաք Բերթաքաղաքում տարբեր վայրերից եկած հայերը կառուցել էին իրենց եկեղեցին այդպես Սուրբ Երկրում։ Եվ այդ եկեղեցները ցավոք սրտի միջև արաբական արշավանքներ գոյատևեցին, հետագայում նրանց գերագշրող մասը կործանվեցին, քանդվեցին եւ միջև անգամ նրանց վայրերը հայտնի չեն։ Սակայն այսօրվա դրությամբ մենք Սուրբ Երկրում երկրում ունենք 12 եկեղեցի վանք, որտեղ ամենօրյա պաշտամունք է իրականացվում եւ մանավանդ հայոց իրավունքները հիմնական գլխավոր սրբավայրերում են։ Բեթլեհեմյան Սուրբ Ծննդյան քարայրը, որտեղ մեր Տերը ծնվեց, այդ մսուրը։ Նրա վրա կառուցված բազիլիկ եկեղեցին պատկանում է հայերին, հույներին, կաթոլիկներին։ Եւ ամեն առավոտ 8:30 առավոտյան կանուխ հայոց պատարագ է մատուցվում Բեթլեհեմյան քարայրի մեջ։ Քրիստոսի Սուրբ Գերեզման հարության վայրը տաճարը, որ կոչվում է Սուրբ Հարության տաճար, կրկին պատկանում է մեզ հայերիս, հույներին եւ կաթոլիկներին, եւ ամեն գիշեր ժամը 3-ին հայոց պատարակն է մատուցում Սուրբ Գերեզմանի վրա։ Եվ Տիրամոր Գերեզմանի վրա Աստվածածնի, որը պատկանում է հույներին եւ մեզ հայերիս, ամեն առավոտյան նորից հայոց պատարակ է մատուցում։ Այս 3 սրբավայրերը հիմնական սրբավայրներն են, ուխտատեղիներն են քրիստոնյա աշխարհի համար, եւ այստեղ է որ մեր ներկայությունը կա, եւ այստեղ է որ մենք ամենօրյա պատարակ օրինակներ ենք մատուցում։ Դուք պատարակում եք բոլոր եկեղեցիներում հավասարապես թե կոնկրետ որևէ եկեղեցու հոգևոր հովիվ եք կամ Այս սրբավայրերում Քրիստոսի գերեզմանի վրայի պատարակ եւ Աստվածամոր գերեզմանի մեր բանկից հոգևորականները հերթով գնում եւ պատարակներ են մատուցում, իսկ Բեթլեհեմում, Բեթլեհեմի մեր հայոց վանքում ունենք հոգևորականներ, որոնք այնտեղ մնայուն ծառայում են այդ վանքում եւ իրենք են իրականացնում ամենօրյա պաշտամունքը։ Բացի այս հիմնական երեք սրբավայրերից, որպես համաքրիստոնեական սրբավայրեր, Նաև ունենք մեր մայր տաճարը, որը այսօր հայոց հոգևոր ժառանգության գեղեցիկ գոհարն է մեր Սրբոց Հակոբյանց վանքը, Պատիարքարանը, կենտրոնը, որտեղ իրականացնում ենք ամենօրյա ժամերգություններ եւ շաբաթ կիրակի տոնական օրերին Սուրբ Պատարագ է մատուցվում եւ ունենք նաև ծխական եկեղեցիներ, համայնքային եկեղեցներ, ինչպես Յաֆա քաղաքում, որ պատմական 4000 տարվա քաղաք է, այսօրվա Թել Ավիվը գրեթե միացել է այդ քաղաքին, Միջերկրական ծովի ափին, այնտեղ ունենք հիանալի մի վանք Սուրբ Նիկողայ Կայոս հրաշագործի Սքանչելագործի անունով, որպես նա ծովայինների նավագնացների հովանավոր էր, պաշտպան էր ուխտավորների նաև եւ այդ պատճառով այդ նավահանգստի կողքին հայոց վանքը նրա անունով է կոչված եւ այդ վանքը նաև ծառայում է այսօր բացի այն հայերին, որոնք Սուրբ Երկրում ապրում են տասնյակ տարիներ կամ հայոց մեծ եղեռնից հետո ներգաղթած հայերի սերունդներն են, նաև այդ եկեղեցին այսօր ծառայում է վերջին 20 տարիների ընթացքում նախկին սովետական երկրներից գաղթած հայ ընտանիքներին, որոնք խառը ամուսնությունների արդյունքում հрья եւ հայ իրենք կարողացել են որպես իսրայելի քաղաքացիներ ներգաղթել Սուրբ Երկիր, սակայն իրենց հայկական ինքնությունը, քրիստոնեական ինքնությունը պահում են եւ մկրտություններ, պսակներ, Սուրբ Պատարակների մասնակցությունը միջև անգամ հուարկավորություններ կատարվում է այդ ցեղական եկեղեցում։ Ունենք ցեղական եկեղեցի նաեւ համայնքի համար պատմական հին Ռամլե քաղաքում Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է, որը ծառայում է նորից շրջակա հայկական համայնքին, Հայֆա քաղաքում, կրկի միջերկրական ծովի ափին եղող քաղաքներից է, եւ այստեղ նաեւ հոգեվորականներ մնայուն իրենց ծառայությունն են մատուցում, հոգեվոր ծառայությունը։ Իսկ որ թվականից է հիշվում Հակոբյանց միաբանությունը որպես այդպիսին։ Նախ ասեմ, որ անունը միաբանության եւ վանքի երկու սրբազան առաքյալների անունն է կրում։ Նրանցից մեկը Հակոբոս Տիարն եղբայր, որ գործք առաքելոցի մեջ մենք հանդիպում ենք նրա մասին, Քրիստոսի համբարձումից հետո առաքյալները իրենց միջից պետք է ընտրեին մեկին, որ նա պետք է փոխարիներ Քրիստոսին լինելու գլուխը առաջնորդը եկեղեցու։ Եվ նրանք ընտրում են Հակոբոս Տիարն եղբայրը, որը Քրիստոսին ազգական էր։ Սակայն միաժամանակ նա աշակերտել էր Քրիստոսին, հավատալով, որ իր ազգականը աշխարհի փրկիչն է, Աստծո որդին է։ Եվ նա նաև կոչում էր Արթար Հակոբ իր կյանքի, իր առաքելության, իր հավատքի, նախանցախնդիր հավատքի շնորհիվ։ Եվ նա ընտրվեց Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոս եւ նրա տունը հաստատվեց Երուսաղեմ քաղաքում եւ հետագայում հայոց եկեղեցու մեր պատիարակության մայր տաճարը կառուցվեց նրա տան տեղում եւ Երուսաղեմի հայոց պատիարքը որպես նվերապետական աթոռ համարվում է Երուսաղեմի առաքելական աթոռի գահակալը։ Գահը եւ մեր պատիարք այսօր Սուրբ Հակոբից սկսած 151-րդն է հաշվում պատմության ընթացքում, որպես Սուրբ Հակոբի աթոռի գահակալ Երուսաղեմի կենտրոնի պատիարքության։ Երկրորդ Սուրբ Հակոբը 12 առաքյալներից էր, Զեբեդոսի որդին, Հովանես Ավետարանչի եղբայրը, որոնց տերը մի առիթով իրենց կոչել էր Որոդման որդիներ։ Նրանց նախանձախնդիր հավատքի այդ հոգու, այդ կերպարի համար եւ նա առաջին նահատակն էր եղել 12 12 առաքյալներից 44 թվականին հռոմեական կայսրության ժամանակ, երբ գլխատվեց Կեսարիա քաղաքում Միջերկրական ծովի ափին Երուսաղեմից մոտ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա, նրա գլուխը բերվեց հանձնվեց Աստվածածնին։ Եվ ավանդությունը ասում է, որ Տիրամայրը իր ձեռքերով գլուխը թաղեց Տիարն եղբոր տան բակում, Պարտեզում, որի վրա կառուցվեց հետագայում եկեղեցին։ Մարմինը նետվել էր միջեկրական ծով, նա նախապես Իսպանիայում էր քարոզել Քրիստոսի ավետարանը եւ Աստծո հրաշքով այդ Իսպանիայի եկեղեցու փապագը Աստված կատարում է Իսպանիայում Կոմպոստելա քաղաքում, Իսպանիայի հյուսիսում հրաշքով մի կույր գետ գնալով լվացվելով աչքերը բացվում է եւ մարմինը հայտնվում է Սուրբի եւ այնտեղ ամփոփվում եւ Սուրբ Հակոբը համարվում է Իսպանիայի Իսպանիայի հովանավորը, բարեխոսը, գլուխը մեզ մոտ է Երուսաղեմ, իսկ մարմինը Իսպանիայում, եւ այս երկու սուրբերի անուններով է, որ միաբանությունը կոչվում է Սրբոց Հակոբյանց միաբանություն ուխտ եւ ակն է Սրբոց Հակոբյանց վանք։ Եվ այդ երկու սուրբերի բարեխոսությունն ենք վայելում ամենօրյա մեր աղոթները, խնդրում նրանց բարեխոսությունը մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի համար եւ մանավանդ հայկական Երուսաղեմի համար, որ Աստված իր ողորմությամբ հավերժ բայ հայկական Երուսաղեմը։ Աստված օգնական հայր Սուրբ։ Աստված պահապան բոլորիդ եւ ձեզ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 24-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյան ժառանգավորած վարժարանի եւ ընծայարանի տեսուչ Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, հայր Թեոդորոսի հետ զրույցի շարունակությունը հաջորդիվ։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։